Lesakan e, eh, aurkitzen gara, gaur arratsaldean bertan eh, San Ferminak, herriko bestak eh, hasiko baitira hemen, eta txosna batzordetik, oier eta maian egunon. Egunon. Bai, egunon. Bueno, zuentzako asteburu garrantzitsua heldu da, gaurtik hasi eta asteazkena bitarte, ba, San Ferminetan murgilduko baitzarete, dena preste daukazue? Bai, ja, antzineko eguntan egindako lan prest prestu, txosnak e, kon, bueno, egitarra eta ja arratsaldeko seia galetzeko esperuan ja beste asteko. Gaur edo aurten mintzat ostirala tokatzen da normalki txupinazoa edo balarun batarekin eh, izaten duzu edo sei zenbakiarekin aurten e, bosta. Nolakoa izango da txosna batzordearen e, irekiera hori edo txosna gunearen irekiera? Bai, bueno, hori da, zukerran bezala berez San Ferminak uztailak sei hasten dira, eta orduan txoznetan pentsatu genuen e, aurreratzea San Ferminak. Eta orduan atxaldeko seitan txupinazua botako dugu, e, txosnetatik. Gero atxaldeko zazpitan e, Euskal Preso eta Ieslarien aldeko manifestazioa dago. Zortzit herritan gazte aldarrikapen poteoa. Eta amekatatik aintzinera ja kontzertuak, eskakaitan eta on taldeak. Esakako San Ferminek badute zerai berezia, nazioartean edo ezagunagoak dira e, iruñakoak, baina Euskal Herriko jende gehiena edo asko behintzat esan dezakegu ona ona etortzen dela. Zuek eh, ez dakit, ze iritzi duzu edo, zer gaitik uste duzu etortzen dela jendea onera? Ba, guk uste, Iruñako San Ferminak hain dela masifikatuk mundu guztitik tortzen da jendia, hemen guntzat ez direla hain, ez da egitera kargarrik edo, telesakan Euskal giro gehiago da, gehiago dago, hemengo giro gehiago dago, eta nik uste, neurri batin horregatik dela, ez da Ze urtero jende berdintxu edo nik izautzen duten ahintzat berdintxu etortzen da. Gero iruñarara joaten dira, baina lesakako ziteri, bueno, ez dut gutxik egiten. Ta ez dakit zer <laughs> izanen duen beresia, baina zerbait ere badu nik horri girua eta giru euskalduna. Eta txosna ere oso garrantzitsua izan hori da lesakan. E argi dago beste egitarau bat ere badaukazuelako, e, ze hor dut egiedo daukazue txosnetan? Bueno, txoznak atxaldeko seitan irekitzen dire, eta gero ja, pues, aspertu arte. <laughs> Hori ere badu onan ikustu desakain ez dela, bueno, ez dagoela ordu mugarik edo. Esango dugu ere, elkarlana baduzuela beste herrietakoekin, eh, lan egitera etorri daitezen eta zuek ere arnaz pixkat hartzeko herriko bestetan. Bai, bai, hori gilarran eskertzen da antzintik egin barreko lana guk egiten dugu, baina bueno, gero egitea da, bertze herritako gazte edo bertze herritako personekin, pues, lagun, eh, bueno, esku bat botatzen digutela, eta gero guk eureri euren herriko bestetan. Eta zuek eh, herriko gazte bezala ze egun eh, gomendatzen duzue, ona etortzeko beste egitera? Bueno, nik uste dut egun guzia direla onak ez. E, bueno, Asteburua e, jende haunitz e, da, eta orduan, pues, no, segun e, bako txak nahi duen, ez? Jende haunitz nahi baldi mazua harrautu, pues, ortsila eta larunta izanen dira gobenak, eta bertzela, pues, ez dakit, peina neguna izaten da neko garrantzitsua, uztailak zortzi, Uztailak bedetzi ere gazti kantolatu dute gitara nahiko potentea, bertxo poteoa, faria eta gero irrintzitak araoko txapelketa dago txoz nagunien, orduan, bueno, ez dakit nire aldetik hori. Bai, lesakako San Fermintan bi zati do, bi parte dira erron berdinak. Bat, aste burua, jendez atope goten da herria, eta hori bilatzen duna, bueno, no, hobena ordu, netortzia dut, baina, bueno, lasaiago eta giro lasaixikoa eta herriko jendekin beste egiteko gugu ba, aste tartez etortzia badu, eta, hoste. Esango zenuk, beste besta parte hartzaileak direla? Bai, bueno, hori bakotxean eskutan. Gu saiatzen gara, txosna bat zortetik pues, alikta parte hartzailean egiten, ez? Nik, Sanferroina beti parte bueno, parte hartzeko intentzukin ulertu jot. Ni beti pues, herriko gauzetan parte hartzen saiatzen naiz, gero txosna ere mutik, bueno, antzinko urtean antolatzu ziren gauzutan ere parte hartu dut. Eta nire ustez horrela bizi, bizi beharre, bakotxak bizitzen ditu, nahi duen baina, bueno. Ba, jendia bakarrak hau ezatetzen dela, eta egunez lo, bertze batzuk, pues, bertzen manera, <laughs> bertzen modu baten bizitzen jo. Uste dut, gerozta parte hartzailegoa egiten e, saiatzen ari garela ez, da didez azkeneko gunean e, eh, joan den urtetik herri bazkari antolatzen da eta herri bazkari autogestionatu eta horrek ere sustatzen du parte hartzea joan den urtina itzongi ateritzen, eta ber, aurten ere olateitzen den. Beraz, maien eta oier eh, txosna batzorratik entzun zaituztegu, behar ba, engero ere pasatuko izuet beste galdera bat, eta hemen dugu kultura zinegotzia, inara flores egunon. Egi epa egunon. Bueno, ikusten den bezala, badirudi lesakan eh, instituzio eta herri mugimenduak aski batera doa zela? Ba, eh, nik uste dugu gutxinaka gutxinaka egarela lortzen, ez? Azkenian, nik uste dut ezagutu behar dela lesakan, bueno, historia edo bizi duguna, ez? E, guain arte, Eta izan da instituzioa ez ditugu alde izan, ez bereiekin e, eh, elkarlaniteko aukerarik ere, ez da herri bezala parte hartzeko zinegotziekin ez ez erre, eh, uno. Historiantzia bai aukera batzuk izan direla, baino nahiko murritzak ez. Eta hor du nik uste dut hori da ez, pues, e, hor nik uste dut elkar ba, lan bat sortzen hasi dela, bai e, mugimenduakin e, naturala den bezala edo hori ez, ez, elkarlan hori, pues, azkenian, oituraldak eta batzuk ere bai suposatzen ditu, azkenean beti eh, pues, oituak egon gara gauza batzuetara, eta ba, elkarlan hori nola eman edo pues, ikastenei gara. Eta gero baita ere herriak nik uste dut, eh, nik uste dut eh, hori ere bai garrantzitsua dela, eta interesarria azkenean ba hori ez, herritarrek ba, gutienaka gutienaka ba, parte, parte hartzen hasi diret, bai antolatzen eta hola eta ikusten zaia gainea gogukin, proposamenekin, eta bueno, noretzako hori, bueno, noretzako, eta nik dut herri bezala garrantzitsua dela. Bertako kultura zinegotzi bezala, zukaldi zein egune eh, gomendatzen duzu etortzeko? Bueno, zaila ez, niretzako <laughs> zinegotzi bezala gaztia naiz ere, gaztia naiz pertsona bezala, eta ez zaiti ditzen e, eh, iritzi zorinak izango ditu ez. Iritzen zait, bueno, e, eh, Sanferminetako e, San giroa bera, euskalduna dela, e, giro naturala iditzen zait horrek bera erakartzen dula, horrek mono erakarriko du jende konkretu bat. E, gero atzerritikan eta hola igual jende, bueno, <laughs> atzerritikan edo ingurutikan edo igual jende adindua dena, ose, ez dut e, gaizki hartzia nahi nire hitzak. E, igual bai beti e, atentzia deitu izan duna da zubi gainekoa ez, eta nik uste dut horreko segitzen dula Ba ez, e, potentziari ez dakit, e, aukeratu behar banu, ba ez dakit. Niretzako peinan bajada da daitz garrantzitsua, txakain ere bai joan dartzen garrantzia, ez dakit badire gauza pilo bat ez nuke gomendatuko azkenean ba jendea etortzea eta gelditza gustatzen zaionakien, ez, ez dakit. Badira gainera urte guziz etortzeko ohitura hartu dutenak eta udalak pentsatzen dut zerbitzu bat eskaintzen duela jende hoiei begira, herri sarreran ere landa dozelai bat e, e, usten da, ez dakit norena den <laughs> zela hori, baina behintzat okupatu egiten dute eundaka gaztek, batzuk egun guziz, beste batzuk gazte bururako, ere izango da hortarako aukera? Bai, bai, aurten ere izanen da kanpatzeko aukera, e, berez nik uste dut hori ere bai izan dela herriak irabazitako gune bat, azkenean okupazio bidez lortu delako ez, <laughs> neiz eta sonatzen duen igual pixko eta raro, baina azkenean ez hori ez, urte ez urte sortu den behar bat, kanpotik etortzen zen jendea hori okupatzen joan da, Eta, bueno, horre izan genituen ba, lehen urtean edo izan zen hortira bira bat, eta guain jabai ba, e, akordio baten bidez, ba, uzten leku hori, baina bertako herritar batek ere bai garbitzen du, eta, bueno, Bai, zerbitzu hori badago, gero azkenean ba badakizu ez asteburuko hau ez dakit herria iztu edo hiruko izten den, horrek suposatzen dure bai, ba bertzelako zerbitzu batzuk eskaintzia eta bueno, ba, bai hori bai, horrek ikusten da. Autobuse zerbitzurik edo egoten da? Ba, bai, <laughs> ez ez galdetu orduk, ze bai erran hori hortan gutxitan da bai bai egoten da. Bueno, beraz, e, eh, txosna guneak, e, txupinazo edo irekiera, beraz gaur arratsaleko seietan dauka, eta ofiziala edo, e, eh, larun batarekin, eguerdiko amabietan izanen da? Bai, hori da, eguerdiko amabietan, e, altxa ferere bai proposatu zen, bueno, badago beste batzorde bat, e, osatu dena ba, San Ferminak, e, bueno, udaletik edo San Fermin ofizialak ez, eh, antolatzeko edo, eta bueno, hortan ere ba, proposatzen da zeinek nahi duen altxaferoa botatzia, eta bueno, nik oso ja, bi doirugarren urtia dela eta bueno aurten hori eh, hasiera batian proposatu zen ba pertsona konkreto batzu ba izan dituztela bueno edo badituztela arazo batzu ba mugikortasunan aldetikan eta ikusita ba nola egin dioten aurre ba arazorreri eta egunerokotasunean ba nola egiten dioten aurre eta gaine ikusten dilakoz ba direla pertsona referenteak ez herrian ba beti ikusten zailakoz zaurpegi honez eta aurrera eginez eta indartzu ba, batean ba, proposatu ditzaien aiei, eta bueno, eskerron hartu zuten, egia da ba, erraten zuten asteburua zela, jende gehiagia egon nontzela, eta bueno, bertze auskera, e, aukera bat bagenun, eta garrantzitsua ditzen zegoen ere bai zen, azkenean ba, e, altxaferoa ba, euskerarekin lotzeko ez. E, eh, azkenia monokorrika izan da, gu eman ere bai ba, e, sartu gara, bueno, edo sartzeko tramitetan dago dala, Eta bueno, azkenean iruditzen zaigu lan bat egin dela, bai e, gau eskolatik hasita, bai e, mantendu dutenak edo bai man, e, euskeran ba, mantentze alde lan indutenak, mantentzen dutenak berak eta ikasten nahi direnak ere bai ez. Eta orduan alde horretatik ba, proposatu dugu ba, gau eskolari eta, eta euskaltegiari berari ba, botatzeko que ainara ipatu duzu e, udaletxa zertan ari den e, momentu honetan, bestetaz gain galetuko dizuet iruei ba, lesakan zer dagoen e, ikusteko, ez dakit edo tortzeko udara honetan edo zer egin daiteke lesakan San Ferminez gain? Bueno, nik uste dut gauza pilo bat, ez? Nik uste dut badu, e, lesaka bai geografiko kinolako katua dagoen, lesakak berak zer dunez, Ba, e, badugula, ba, kristona altxorrat, egual batzutan ez dugula miresten behar bezala ba, badugu mendia, badugu giroa herrian, badugu kultura pilo bat, kultuai e, talde kulturalak, ba, musika, dantza, e, artisauak ezagitzen ikusi dela herri bat nahiko mugitua, eta eta nik etortzen zarela urtean zehar e, pentsatu gabe segunetan etorri bertzenen eta badago probabilitatea honitz ba, aurkitzeko edo kontzertu bat edo edo zein eman Badire, ba, herria <laughs> beran iditzen zaita hitz polita dela arkitektonikoki, Euskal Girua, gero ondartza bertan duzu, e, ba, endaia, e, onjarbi, xokoa, xa, ba, dena bertara, xa, iditzen zait, badugula ba, kriston aukera eta gero ba, giroa bera, eta bueno, nik uste dut e, gauza piloa daudela ikusteko. Zuko hier, nola saltzen duzu zure herria? Ez, bos, hainara grandun atletik, ba, herri bezala batxu bere bera, bueno, e, eh, altxorrako, ez da, arkitektoniko egin, behin mendileak, mendia guztatzen zaionari, mendia izpolitako dira, ez dire handik, baina, bueno, ez badira aztarna, historia aurreko aztarnak, eta gero urtintziar ere badira ez dira Sanferroina bakarra. Hina uteritan badira zakozarrak, e, olentzero ere bai, olentzerok garrantzi garrantzion dira dule sakan, inautitan gero ere badire astelenin karrozak, fraindarrak, goitarrak dire, bueno, otxuro batzuk, eta hori ere gero feriak azaruan. Badire, herri hontan zorionez otxuro de xente da eta herriak partartzen du, nik uste, eta kastetan erikusten da partartzeko gogua badela, eta... Maian ez du, e, eh, lesakarra zara, endaiatik zatoz, e, ingurukoa esan genezake, Zer du lesakak zure iritziz beste herri batzuen errealitatea ezagutu duzunez? Bueno, nik uste dut hauek erran dutela, ez? Azkenin herri txiki bada eta horrek berez nik uste dut ekartzen dula giroa eta jendean arteko harreman ona nik uste dagola. Mugimenduare azpimarratuko nuke nahiko bo, talde desente badirela mugitzen direna gauza bat edo bertzean alde eta nik uste dut hori ere importantea dela, Zagit, e, eh, behar bada asko esatea da, eh? baina egunerokoan eh, Euskaraz bizi nahi duenarentzat badira herri batzuk, tarako aukera ematen dutenak, eta ba, ez dakit, batzuk izendatzerren bai hartzun bera, lesaka, eta beste pila bat, e, zuek konstinte zarete hortaz e, egunerokoan daukazuen e, e, aukera eta altxor hortaz? Nik uste dut, orokorrean baiet, ez dakite jende guzik berdin baloratzen duen, E, eh, minen ikuste du bai eta igual batez ere pixkot kanporat izan du garena bai ingurura edo hiri haunditara edo hainen handiak ez izan minen euskera solasten ez dena, eta muga horrekin aurkitu garenean pues, herrira bueltatzen zaren ikan, ba, lasaitasun bat da, ez? solasten alduzu zure hizkuntzan eta azkeni modu natural bat inez. Eta nire ustez hori garrantzitsua da, eta baita dira garrantzitsua da, eta uniztan ez da uste, ba, hartzen da ez, ba, euskeraz eh, solasten daia, eta zertako hainbertzelan eh, horren aldeia baldin badugu, ez? Baina honi ez gara hartzen, e, eh, gauza txiki batek egoera bat eh, aldatzen aldula gotxetik beti eta edutzen zait hori guendik mantendu behar dela, egia da naturaltasun ez euskera solasten dela herren eta sorte hori badugula, bina iduitzen zait e, guendik goioaten aldela, ez? E, eta mm, hori ala da ba, bai adibidez pues hori ez instituzionaletikan genen egunerokotasuneko lan informik txostenak e, ez daude euskeraz naun <clears throat> izan ere bai ba badaude ohitura batzu edo bi hizkuntzetan edo hizkuntza bueno azkenian ez daude irizpide markatuak Eta hori adibidez bai ikusi da, ez? Eta honitzetan ba, berroma bezala lagun artean edo laguna dituzunekin ba, errate dizute, ez? Ba, E, ba, gaur etorri zei jakin erazpen bat eh, bizkuntzatan eta ondokoan bakarrik euskeraz e, hau zer da, osea, bipolaridadea da edo orduan ba, hor ikusten dire goen ikan lana badago laiteko azkenean ba, modu txukun batean ba, bizi eta lan alizateko. Mhm. Bakoitzari hola labur-labur e, eh, amaitzen joateko esango izu eta definitzeko e, San Ferminak zer diren zuentzako edo, zer dira? Netzat personalki, ore, urte guziko <laughs> ilusio bat beti horri zaten dut, neguan eta hola beti pentsatu zu, ba, San Ferminetan eta hola, eta animatzen zara pixko. Eta hori, bertze herriko beste bat, zaindu beharreko zerbait ere, eta niretzat, pues, urte guziko indar pixko ematen dian gauza bat. Bai, nik uste dut ere, e, eh, azkenin prestatzeko lan handia egin gero, satisfakzio handia ematen duen, besta bat, eta bertze herritako jende haunitz ere etortzen denez, pues, aukera bat ba, jende berria zagutzeko, eta aukera da polita. Ba, nik uste eta azken direla, ba, hori ez, bestak, herriko besta, eta azken nik uste denok eripatzen digula dantzan barrena, eta osa azkenien sensazio hori nik uste bizitu <laughs> duena badakila zer den. Eta gero alde horretatik, pues, bai, eh, harremanak iteko, laniteko, eta elkarlanin aritzeko e, aitzaki bat ere ez, ni poliite ditu zait, adibidez, poseri oitu egon ez herri mugimenduan lan itera, eta hola, nire jarran, ba, udalin aritzeak eman ditaukera, pos, bertze pertsona batzukin ba, lan iteko, eta elkarlaren, eta interesgarria, bai.